na kabiri mwese murahawe ikaze hirya no hino mbona ibiyaya nabyo bihungabana ndabona umwamazu kikuje igihugu cyose ibendera ry'uburundi riduga ndabona umwamazu yours Even did I iminota umunani umunyonyi wa mbere ku murongo hano yego mwiriwe neza yewe yego akazina kanyu Halo, undi munyakuru. Halo. mwiriwe neza. Yego, mwiriwe. Amahoro cyane tuganira nande? Tuganira nande? aha ni ku isanganiro aha ni ku isanganiro mwashyitse ndiko ndababaza ntituganira nande njyewe ubwayo bwiza njyewe ku bwayo umuherereye he ndi mu ntara ya kibitoki muri komine mugina hmm, ntara ya kibitoki mugina yego ndabumva yego duha amakuru tutamenya acengaho iwanyu amakuru mutamenye yego ni ukuvuga ko turafite ni amazi nawe ndababwira n'ubundi amazi amazi ngaha gacibiri ka murama eh, agize iki amazi umutumba wa rushima hamba hmm. mugabo n'ikindi kintu amakuru mucazanye turavise eh, sangwe sangwe yo ngaha ku mutumba wa rushima hmm. ndabumva turavise sangwe yo ngaha rushima umutumba rushima bitagenda neza barabuze bijya niyo bipfa hmm. abayirongoye ntibatubwira iyo bigeze twarabuze niko biraja niyo bipfa mhm. mwari muvuze ikibazo c'amazi amazi agize iki aho ikaruramo ikibazo c'amazi twarayabuze tunywa amazi mabi hmm. ego none ababijejwe nko muri regide zungaho iwanyu sinzi ko komine byaba byarahinaniye ko biduha amazi hmm. kandi ahantu bashobora cyane kugira ngo tube twabona amazi mhm. urumva abajejwe intwaro ntaco babizi ko ah. ntaco babizi ko abajejwe intwaro ego ibyasanga nabyo biraturuhije kubera nego ndababaza ndiyo ku kubgayo ni hmm. abajeje intwaro ntaco babizi ko vyayo mazi mabi munywa mm. barabizi abajeje intwaro mu bamwara bibashikirije emwe nta bice tudakora turatanga amakuru ntacyo tudakora mu rwego barahaze kutubwira inyishu yacu mm, babaha inyishu imeze gute bababwiye iki ntacyo batubwira mm. sinzi ibyo ari yego reka ndiho kubwayo tubashimire kuri amakuru tutamenye aciye iwanyu wajyanye n'iby'amazi mudufashe mudufashe kweri mudufashe ndibaza ko batwumviza ahubwo bicebuke barebe ko dufasha mu muko ducara ijoro ryiza babijejwe mu ishyirahamwe regidezo ndibaza yuko babyumvise yuko ah, abanyagihugu bo mu cibitoki mugina ahitwa ikarurama yuko muri kumwitabariza kwera amazi mabi musanzwe munywa mugasakuruswa amazi meza nuko bavyumvise nabo nyene mugira ijoro ryiza Sayangkan undi munywanyi ku murongo ayiwanyu bavugwa make alo alo alo ah, mwiriwe neza eh, ikabanga inde george george ikabanga ntego eh. aho iwanyu bavuga amakiga george agira nababwire ayo eh, mu ruyigi amakuru mhm, yo mu ruyigi telefone munywanyi ndumva yuko ngira ngo dufite eh, na duke halo ndi gerari muri komune nyabikere mu ntara ya karuzi gerari nyabikere yego twe ni kuvuga yuko ikintu cyaduteye amakenga n'umuntu mm. yarayagwandaguwe w'umukenyezi mhm. ndabumva ni umuntu yarayagandaguwe w'umukenyezi ino mhm. ku mutumba wa ruvumu umutumba wa eh, muri komine nyabikere mhm. uwo mukenyezi rero icyaduteye amakere mhm. ni uko umugabo wiwe avuga yuko ngo ibyo bintu atabyo yoba azi nawe uwo mukenyezi umuntu amurabye uwo mumenga mhm. yoba yamusatuje nk'ugwembe cyangwa imbugita mugabo amubajije akavuga yuko ngo batararana ngo ngo aheruka kwibwira tanzania ngo mugongo batararana mm. rero ahabera kweri ubutegetsi bugakora kabisa bugakora hamwe uwo muhungu kweri yoba ari we yoba yarabikoze mm. bakamuhana kweri bisunze amategeko kabisa umuntu mbere bari bakwiye gufata ingingo kubera abantu benshi benshi ubu witwa ngo ni abantu b'abagabo barakora ikibi cyane rwose bagakora ikibi rwose none ga ndiko ndabumva neza ndiko ndabumviriza ibyo byarabibaye ukuntu umukenyezi yaraye agandaguwe mbega eh, ko tuzi eh. ko hari abajeje intwaro ku mitumba hari abajeje intwaro ku mutumba muri mu gacimbiri barabimenye abajeje umutekano mwarabibabwiye yego n'igipolisi cyahashitse kubera igipolisi cyaje mhm. baratohoza ubwo we yavuze ngo ngo kiguma ngo muntu ngo icyo kiguma ngo ngo ngo basanze afise ngo hmm. ntabyaratse ngo kubera ngo ntibahora bararana hmm. none harasanzwe mugabo ni ukuvuga yuko uwo hmm. muntu aho hantu hari haniniya cyane kweri kandi haboneka ko umengo baba bamukebye n'imbugita cyangwa bakaba bamukebye kubera yari afise imbanyi yari asanzwe afite n'imbanyi bamusatse nyine mu gakora gakoratima yego none uyo yo kuvuga yuko mm. rero mm-hmm. bamubajije acavuga ngo ngo ntibararana ngo ibyo bintu ngo ntibabaze ngo ukungene ngo vyoba vyaragenze mm, ubu rero uyu mugabo abajije umutekano eh. ari mu minwe yabo canke uwo mugabo mm-hmm. uwo mugabo abajejwe umutekano bamufashe yego reka rero bamutwaye kugira bagire itohoza mugabo kweri mm. nticyumvikana twe turiko turabiraba twese byaduteye amakenga nticumvikana kabisa yego wumva murihangana kumbure byabaye byabaye reka ababijejwe haba mu ni ukwihangana byabaye byabaye ariko igikuru ko iyo eh. bikoze yamaze gushyika mbere y'abajejwe umutekano ubutungane buzokora ubutegetsi bukore kabisa nyine yego ikosa rimwagiriye ahanwe kabisa ahanwe yego nuko ubu nabo nyine ko bamaze kubifata mu minwe mugira ijoro ryiza natwe turabashimiye kwisaza isazi bibiri ku minota cumi n'indwi aho iwanyu amaki twakira abanywanyi mwese aho muherereye mu nara zitandukanye z'igihugu mutubwira amakuru acenga aho iwanyu allo mwiriwe neza mm, akazina kanyu mutubwira n'aho muherereye niremera mu kayogoro ka gisuru siniremera mu kayogoro ego mm, amakuru tamya acenga aho iwanyu mu kayogoro agomba ashikirize ko muri iyo minsi twaroze ishyirahamwe yaje kudukorera ikibuga nk'aho ku mutumba w'inyabitaka mm. ariko twaherutse bakiba mugabo sinzi nyine byaciye bigenda twagomba dusabe ko yuko badufasha ko icyo kibuga bakidukorera bazaba bakoze mwumva mm, baraje ntibabihejeje byagenze gute bace bahegarika oya na mm. cyane cyane mbere tuba bisa nk'abanyeshuri baba bakinira ngaha nyine kuko barakunda kugira ingorane cyane kuko haramanuka cyane ni ikibuga cy'umupira ni ikibuga cy'iki ego ni cy'umupira umugabo ni ku mashuri ku mashuri eh, amashuri yitwa gute cyane nk'abanyeshuri iyo bari ko barakina agapira aho hantu harateremuka bakagunda bw'ibisanganya bakagwa mm, ni ku ishuri ryitwa gute aha ni ku mutumba w'inyabitaka nyabitaka muri komine gisuru yego mm. twaba dusabe nkuko yigoye ikaza kudupimisha ikibuga mm. yikubitwa agakibura yuko bakidukorera bazaba bakoze murakoze cyane yego mugira ibikorwa byiza ntacyo byiza yego afurika irakurindiriye isazi ibiri zirenze cumi n'itanu mirongo ibiri aha iwanyu havugwa maki n'unye tubana twakira abanywanyi mutubwire amakuru yaciye ngaho iwanyu tutamenya no kuri radiyo isanganiro alo mwiriwe neza yewe tuganira nande kwizera diodone mukike kwizera diodone mukike yego mm, duhewe amakuru tutamenye yaciye ngaho iwanyu amakuru mutamenye yego wagomba dusabe musitanteri mhm. we dufasha gukora ibarabara riva mu rukina rija ahantu bita ibikanka kuko mhm. iryo barabara turabona yuko ritewe neza duteza imbere kabisa mm. yego none we ntabibona yuko bikenewe kumusaba ubwira dushyiremo ingufu twebwe bene gihugu kugira ngo duhuze iyo ntuzi mm. ah? yego ndabumva ndabumva ayandi makuru mhm. ni najya ibinyobwa kweri mhm. aha ni mukike kike n'ituronka vurema mm. urangura ku icupa rero uranguye ku icupa igihumbi n'atandatu bagahita bakubwira ngo ugurishe igihumbi unamajyana indwi urumva nta kintu wowe uri kurakoresha mm. yego nibyo mwobidusabira mwemo dushyikira imbere murakoze cyane turabashimiye mu bw'ijoro ryiza yego ubundi munyoye ku murongo aro mm, amahoro tuganira n'andi muganira n'andi kumana merasi ku mutima amashiga zone gitanga komine kigame ntara ya cankuzo ndi kumana meranse eh. mhm, mu gitanga <coughs> mu gitanga mm, intara ya eh, ya ni mashiga mm, ni yande intara ya cankuzo cankuzo duhe amakuru utamenye amakuru mutamenye yavuga ku bijyanye n'agasukari kweri isukari yego kabisa ndabona ibiciro ni cyane leta yari ikwiye kudusahiriza twebwe abanyagihugu bato bato kugira ngo tuze turaronkaho tukagurira ariko murayibona hoho ubona kiraboneka ariko iva ku biciro bihanitse cyane nk'umuntu muto muto ntashobora kuyigura ni kiro nk'iyo kigeze kurangahe bitanu n'amajana abiri ego kuri ibi twasaba ko isusumuyo turungikirana twebye no tukaza turakaronka buke buke mhm. ego kubera ikindi nacyo ego nica akavura kagwa ari kenshi kabisa emu mm. ni nyinshi kabisa imirima yapfuye mhm. ego yari nyinshi cyane ego ni nyinshi cyane kubera mm. n'ibigara byaturitse mu misozi mhm. ego ndabashimiye natwe turabashimiye mu gihe cy'urugiza sawa twese ubundi munyuranye ku murongo hano yego mwiriwe neza mwiriwe neza tuganira n'andi yewe nitwa bigirimana dominiko mu mibuyenge bigirimana dominiko yego mu kivuvu zone mutoyi komine bugendana mm, ntaragitega yego nagomba gushyikiriza ibyerekeranye na wa mwavu muranyumva mhm. ndabumva cyane wo muri tubura kubera ibiciro bariko baraturihisha kandi baturisha igiciro kirenze n'ibihumbi bitatu mirongo itatu na bitanu umufuko mm. none mwewe ntimushoboye kudushyikira imbere mu mukabwira umushikiranganji nk'uko yagiye kuraba hariya kuri sosumo ukuntu isukari yaduze natwe akaduga ngahe muranza kurabaho tubura ikorera kugira ngo bashobore kudutunganiriza hmm. reka twiga turi abanyagihugu hmm. none niko mwari musanzwe mugura amafaranga mu mufuko canke hari kicahindutse umufuko tuba dusanzwe turi ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda hmm. kandi byari byari muhisi wacu nkuru nziza baraturisha amafaranga arenga ku bihumbi icyenda yarayacugaruriye kubera bariko bariba abanyagihugu yego none n'ubu twasaba yuko mwotugarukira kugira ngo natwe dufashwe nk'abandi tugume tugura ku bihumbi mirongo irindwi n'icyenda hmm. nakuze abagura muri leta yego none abajeje eh, intwaro kugira ngo mukurwanire hmm. mhm. natwe tureke gupfa nk'abana b'inyoni none ndababajije dominiko nk'abajeje intwaro ngaho oya icyo kibazo mwarakibatuye dufate nk'umukuru wa zone cyangwa eh, eh. musitanteri reka baraduhaye impapuro z'amafagitire z'ukubogurira ko mm. none narabagije koseye akambwira ati none mwebwe ute mwiheranye ibintu turabivuga ntaho tugira tubivugira mm. none nimurabe dominiko ati umwavu wo usanzwe utangwa aha ni ishami mbatura ngo basabwa ibihumbi mirongo itatu na bitanu ku mufuko mu gihe bahora barihishwa ibihumbi mirongo ibiri n'icenda ati niyo bagarukire ko rero ubushikiranganji bujejwe ivy'uburimyi baraba ukuntu uwo mwavu boronka batiriwe batanga amafaranga y'umurengera nibaza ko bijejwe umushikiranganji bw'uburimyi ubworozi bavyumvise kumburi bazoshika aho hantu barabe ingene vyifashe undi munywanyi ku murongo alo alo alo alo mwiriwe neza yego mm, tuganira nande muherereye hehe kuganira n'umunywanyi wuri radiyo y'isanganiro mhm. ndayizeye yuvinari ndayizeye yuvinari yuvinari yego muherereye hega juvenari ahantu bita imugano iburaza mugano iburaza mm. duhaye amakuru utamenya nshinga yiwawe umwavu yego ujya w'ikizungu umwavu uh-huh. w'ikizungu yego mm. turabona yuko umwavu w'igihugu ukwiriye byabaye akananira abahinzi mm. ni ukuvuga barigeze kuduha uturo dukeya twange mm-hmm. ariko ubu rero bisa n'ibyahagaze kandi mubona impeshyi yashyushye mm-hmm. kuvuga twebwe dutera ku matariki bahora dutangura gutera ku matariki icumi n'icumi n'umunani rero mm. urabona ubu tugeze ku itariki mirongo ibiri mm-hmm. kandi nta cyizigihe dufite ko dushobora kuronka umwavu mm. ndabona yuko umenya bigahora bitugora kweri none aha iwanyu ego ego ndayizeye aha iwanyu none abajijwe iby'indimo ntaco bababwira ino munsi ku ikomine haje imifuko ishyiga ku majana ane ariko muri tubura kubera abenegihugu benshi usanga bari muri tubura komine itarose tubura ntishobora kurora yego hafi ah, rero urumva iyo mifuka mm. amajana ane baciyemo twese twashyikiye badusabe rero yuko butudodorera hejuru kugira ngo turonke umwavu kugira ngo amatariki yo gutera ntahava dusiga kuko bazi biragoye murakoze cyane twizere yuko abijejwe bamaze kuvyumva kumbure bazoraba ingene bahashika kugira ngo icyo kibazo bagitore inyishu murakoze murakoze cyane Alo ndabumva eh, tuganira nande Ngarutse imashirika Eh, n'iyo imvura mu kanya yemeje kutuyashyikiriza mm. zirimo n'amazi mabi emwe abantu tuza korera kabisa bari baraba ka rusengo na twese munywa amazi mabi yego mm. yego kabisa muyakura amajahe tuyakura mu mwonga nyine mu mwonga witwa gute mu mwonga mhm. Meranse reka tubwira ko banywa amazi mabi nonyine agasaba ko kumbure boroswa amazi ya rusengo ego ubundi munywa ku murogoro Nahimana Felix Nahimana Felix eh, muri rutana giharo mm. ku mutumba gatonga yego Yeje nashaka gushikiriza mhm mm cy'amazi nyene yasha amazi no yarakamye mm, namwe namazi mufise twarabuze yasha ubuntazi Umva ni muronka nayo munywa oya tuvoma amazi ya muragarazi hmm, none n'amarobine ni make cyangwa ntayabaho yarakamye yariho gusa yarakamye hmm, none abajejwe iby'amazi mu gihugu bishyira muri regidezo hari icyo babizi ko cyangwa abajejwe intwaro byifashe gute Ashe bararaba mugabo nahaza ntateba. Mm. asubira gukama. Yego. Mm. Kumbure bavyumvise ngira ngo bazora ukuntu bafashisha ikibazo namwe muronka w’amazi meza. Mm. reka tubashimire felix ijoro ryiza mwarimu maze iminsi mubaza ivya world remit iko kenshi yarabumvise world remit yagarutse bwira inshuti ziri mu bihugu vya buraya nk'ubufaransa ububirigi suwede norvege muri aziya nka omani arabi saudite qatar muri amerika muri canada australie nouvelle zelande eka no muri afurika nka kameruni afrique du sud senegal n'ahandi ko bashobora kubarungikira amafaranga vyoroshe cane baciye kuri wezi itatu akaburungu world dirimidi akaburungu kome agashikira muri eko kashi yawe icyo ukora umubwira amazina yawe n'inimero yawe ya eko kashi ngabigenza gute mu kuyarungika ajya kuri interineti akandika wedi itatu akaburungu wo dirimidi akaburungu kome kugira yiyandikishe ibyo biheze aca ahitamo igihugu arungikamwo nuko warungikiye yatora ni ukuvuga mobayiro mani ibyo biheze nyine kurungika aca ashyiramo ibirango warungikiye hama agaca yemeza irungika rimara barakanyisase na cyane cyane ko uwurungika byose abikorera ku itelefone yiwe atarinze kuva ahari eko kashi yaje ihageze alo ku isaha zibiri zirenze kuri mirongo itatu umunyanya ku murongo alo tuganira nande eh, ni gateka imurengetse gateka imurengetse mm, naho ni sawa kamayungu turashima yego mucana yego inkuru rero mutamenye yego ijya mvura ya nijoro yaraguwe murazi ko n'aba n'ababyeyi baragenda riva ku musenyi bitanga mm. ko ari ribi ibarabara riva ku musenyi wuzuye rwose na nyine twahora dukoresha kararengwa ko ntawajabutse mm. gukorera n'ibikorwa mm. ni ukuri murabe ingene kabisa iryo barabara ry'inzu ni ukuri muduterera akamo mu bushikiranganji kweri badukorera mm. iryo barabara ryororekaye rwose e, basha urumva yari risanzwe ryarabaye akanyarire rwose ryarapfuye rwose ridasanzwe mm. noneho rero ubuho rero iyo mvura rero yagira isongana rwose mhm. mm. iyi mvura rero mhm. uti ni barabara ryandwi ry'imurengeza yego ibarabara ry'indwi riva ku musenyi rikaca igihanga ni eh. ibarabara ribi cyane ubu rero byanadabutse mhm. eh. kumbure ababijejwe babyumvise reka umuntu azohashika ego barabe ngira ngo amakuru ingene boshobora kuyatunganya iryo barabara eh. risubirwa mu barikora yego turabashimiye gateka ngewe ubwayo bwise agarutse ngewe ku bwayo Ogiste wo mu ntara ya kibitoki ku mutumba wa rushima muri komine mugina yego ama rero mhm. ngarutse ku cyakinito nababwiye ikibazo cya sangwe yego mhm. rero ku mutumba wa rushima turavize ishyiramo rya sangwe mhm. mugabo turiko turareba turabona amenga sangwe igizwe n'irya komite y'abantu menga bashika batanu mm. rukaba twakimitahe mugabo ntitumenye biriko biragenda biza mm, none mu ntimukurikirana inge bikorwa biriko biragenda ntimubikurikirana kandi mwitwa ko muri abanywanyi abanywanyi mu by'ubuzima turabaza batubwira batutubwire kumwe n'amahugurwa twaka amafaranga amafaranga bayabaka ngo hanyuma ngo bigende gute bayakoze iki amafaranga ngo nayiki ntitubyibaza we n'ubu nicyo gituma tuzi dushingiye kugira ngo dutelefone kugira ngo nkeka bari abo babishoboye kugira ngo mm. abigeje babimenye bazotu bari mm. ariko muravugana n'abasanzwe barongoye iyo koperative sango yanyu mm. muraganira n'abayirongoye njyewe kuba augustin ko bavuga ikibazo kiri muri koperative sangwe nizere ko ababijijwe babyumvise hano mwiriwe neza mwiriwe neza tuganira n'andi ni munengo ikaruzi inkoronko munengo ikarusi nduhaye hmm, amakuru utameye ngaho oyi wanyu ni nko gushima kweri agasabune ubunye ubunye buke buke buzakorota mm zigeze kuranga kamo barabe n'utundi baze baradukorera buke buke hmm. ubu kageze kurangahe ubu n'amajana 5 hmm, abandi n'amajana 6 kubera ntibazakoroke abaziranguye batarazimara kuzidandaza mhm. yego murakoze cyane yego mubwire ijoro ryiza radiyo isanganiro ku isaha ibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu ibiganiro ni ayiwanyu havugwa amaki tubona tuganira namwe bakuze radiyo isanganiro aho muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu mutubwire amakuru tutamenye acenga aho iwanyu kuko aho muherereye muri jisho ya radiyo isanganiro eka amakuru atandukanye yose mutubwire mu mbere y'uko ari ibyo kosorwa bikosogwe ari ibitagenze neza nabyo bitunganye alphonse kubwimana aracyari mu ngabwi bw'ibyuma ijwi mwumva ni jean marie mayonga mwese murahawe ikaze ndagukunda mutima wa afurika Imana urundi gihugu canje isazi bibiri zenze kuri mirongo itatu n'indwi y'undi mwanya ku munywanyi k'umurongo alo mwiriwe neza mwiriwe ni siniremera mu kayogoro nyabitaka ngarutse ku murongo siniremera yego nyabitaka yego nava majigirize aha turafise ibarabara iva ngaha mu kayogoro ku isoko yego bishyika ku ibarabara rya biri ku by'ukuri rumpungwe fashe ni habi cyane byasaba yuko shyirawe udufashe ikadushyiramo nk'agace kiriho ko abene igihugu turiho turakora dushyiramo amabuye mu ibarabara mhm. siniremera yari ko atubwira ibijyanye basaba yuko yogarukirwa ku mbure bakayishyiramo bariyeri hano eh, amahoro akazina kanyu eh, tukaba nkaba kwanda y'ikije salimu salimu eh, akaba ahagaze mu muyinga muri mwakiro muyinga mwakiro Ego. Ego, duhaye makuru utami ya chenga yacenga hiwanyu. Yeye nakunda ya kazi. Sabge? Nakomanda mjeshi yuko hao mire mhm. Ya kasukari. mireni. Mhm. Hariho ikibatikwa agasukari. Agasukari ntakaboneka. Bakitakimwa kayo kimwa kayo kubera yazinze inuza isukari. Mm. Nakomanda bazinze isukari itobikorwa mu gihugu cy'u Burundi kubera. Mm. Hariho beshi basaba kunywa wakakavu. bakakavura. Mm, ni ukuzimba canke ntimuyironka eh, ni ariko mukayibona oya niboneka cyane itagiye mm. umuntu yakarutse isiro mm-hmm. ngira ngo kumbure abo muri susumo bavyumvise bazora bukuntu namwe muyironka yego isabuni Salumu ya kwatubwira ibyiswa n'isabuni. Allo, undi munyaka ku murongo? Allo. Mwiriwe? Allo. ndabumva duka ku ijambo twaragarutse mu kike aha batwiba nasomye nibagiye twarasinzikariye imirima n'urubura rimwe hmm. asa muri ntuzenya ahantu bita mu gatsimbiri nyahigana mhm. ndabumva asa nturaba imirima bihaya ibigori byose byarononekaye vurema hmm, kubera imvura halo ndakumva nawe uti ni kubera imvura rero yaguye ibigori byarononekaye ibiraya twateye kuko haguye urubura rwinshi mm. urumva ibi rero urumva ko byahindutse yego perezida basa basa nk'agafasanyo turoza utubuto hasi mm. yego kweri ngira ngo ababijejwe mu burimyi babyumvise kumbure nibabona ko bishoboka bazobaronsa izo mbuto yego hhayi ngiyakika no asahara sindikhathane mm. yego murakoze cyane turabashimiye ubundi munyoye ku murongo oh. alo alo alo mutoto wa gitega mutoto wa gitega yego ndabumva duga kwijamo mutoto wa gitega nabumvise kuva ku mugwa mukuru w'ubutunzi kuduga kuduga ku mugwa mukuru wa politiki mm. nduwa yesu metuzi batatu akamoteri mm, komine makebuka umutumba muyange mm. agatimbiri ni muyange none ni marambi makebuko ego doye makuru utamenye meritu je nama mashikiriza ikibazo cerekeye ibinyobwa bya bararuti mm-hmm. n'amase duteza kega abanyagihugu ibinyobwa n'amasego rero kwereka bisa nka mase nka twebwe nk'abantu ba nyarutare nk'ubu nitwe turatera kandi twararimye none amase ajya hehe fomi ntigikora cyangwa irakora ikibazo cya bararudi naho ipirimusi igena zinywa none igiteka ku mugwa mukuru wa politiki perezida twamwitoreye twamukoye niwe iwacu none ibinyobwa bya barawudini barabikora ntibabikora none gahe mm. ukora iki mu binyobwa bya barawudi mhm. bomi yego ibisanzwe nuko ndoyezu meritius ariko aravuga ubukene bw'ibinyobwa bya brarudi akavuga n'ubukene bw'umwavu abaza ko kumbura itakibaye rose umwavu ariko nizere ko wabyumvise abijejwe nuko undi munyari ku murongo haro mwiriwe neza amahoro neza mm, tuganira nandi minani piyeri musongati mu rusuntu minani piyeri musongati musongati yego nagomba mvuge ku bijyanye n'imvura hmm. ukuri haraguye uruherezi rwinshi ibitogizi byarahenaguritse mhm. usanga bishoboye butugarukira ko yego yego yarononye byinshi cyane byinshi rwose ibitogizi byarahenaguritse amazi hmm. kuvoma mhm. ni ku mutumba waherero aho byabaye gutyo mu rusunu mm. musongati mm. yego murakoze cyane sawa sawa umugoroba mwiza namwe ijoro ryiza muherereye ubundi ku murongo alo mwiriwe cyane akazi na kanyu naho muherereye eh, nta karutimana tade muri komine kinya ku mucunga w'ibumu mm, nta karutimana eh, tade mhm, tade Mm-hmm. mu ntara ni amahoro n'ukuri mu ntara mbe turi mu ntara yanyu intara ya ruyigi mu ruyigi yego mm-hmm. narabarondeye ndabakina kubera mm. ahari hameze nabi ku iradiyo mm-hmm. ngira ngo ikirere nagomba ndabashyikirize mm. nyakubahwa buri wacu w'intara ya ruyigi yari yagiye kudutemberana kugira ngo tuganire abanyagihugu twamwakiranye igishika hmm. ndibaza icyo kiganiro cyaratwaye umwanya munini ya n'ukuri twararyohewe hmm, mwarayaze ibitari bike bijyanye n'iterambere ry'intara ego maratubwira n'ingene imigambi hmm. ya nyene imeze atubwira bajya abantu birirwa baratoteza abandi ngo bikutse umutaka akumwe perezida nyene yabivuga yego yarabakuye inkoni ku gishika ubu rero n'akanyamuneza cyane gose kuko ego nta karutimana yari kuratubwira ingene bagana n'umukuru twari agejwe intara ya buramatari aho bayazi bitari biki nuko radiyo isanganiro aho iwanyu bavuga make n'umunyetubana twakira mutubwire amakuru tutamenye acenga iwanyu ibijyanye n'iterambere umutekano kumbure n'ibindi byose mubona yuko bikwiye ko hari icyo byohinduka ko mu ntumbero yo gukomeza umutekano iterambere n'ibindi byose nuko alphonse n'ubarashira mu buhinga bw'ibyuma ijwi mwumva ni jean marie mayonga tukaba tuzize ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine n'itanu bantu bose bo mu mpande zine z'isi muze muze muze ndabaratire muze muze muze ndabahayire banu muse mwomu mpande zine sisi muse muse muse ndabaratire muse muse muse ndabahayire ingabire imana burundi gihugu canje radiyo isanganiro ayiwanyu bavuga make ibisazi birenze kuri mirongo ine n'umunani umwanyi ku murongo aro amahoro cyane amahoro akazina kanyu eh, Bigirimana Joseph Karusi munyabikere ku mbabazi mu madaha Bigirimana Joseph Karusi yego bwica hmm, umushikirije agomba kuvuga ko kijyanye rero eh, ikiganiro nyibuka yacavuga ku isanganiro kuko nacyo twumva ukuza murakurikirana mwumviriza neza eh, ntacyo twumva kweri sinzi mm, ko mm. baba barahinduye amasaha mm. yego bikaba bijejwe tuzobabaza kumbure ngira ngo nimba byarahindutse nabyo mwamenye n'ibyo rero amara ijyanye na cumi cy'abarabara ibarabara irya mhm. nyabikere mutumba mwakira barabe barikore kwerega ibikorwa byarahagaze sinzi iyo byapfiriye mm, utinya bikere mutumba mwakiro yego shombo barabe kweri bahinyanyure bahinyanyure baze barikore ubundi bwoko iyo imvura iguye kweri ntawe wifuza kuhaca mm, wumva uti ibikorwa byarahagaze imashini yaragira hatabagura ubu rero imvura iguye usanga ata muntu yohaca kweri yego yego barabe rero baze barikore barabe ko borisozera baze bashika niyo bari bateguye mm. yego bwibereye neza turabashimiye namwe ni akarutimana kandi agarutse ku murongo ni akarutimana yego urumva kandi nkajya mu nagoma bwiza turyohewe hmm. baje twebwe ngaha muri komine ya twari tumeze nk'abantu turi mu mbohe mu kitantera cyahari twahora twirirwa turaganya hmm. basha umuntu atapfunga abantu ya ni sekeriteri wenyine mhm. urumva urinze ubona mushitanira atari hari bakagutwara ku wa gatanu mhm. bashyika mu gasi mm, none bakagufungira ubusa eh? bakawufungira ubusa erega hariho amakosa yo gufungwa no kumviriza umuntu ukaba atatanura kuba batase mm. ni ngombwa yuko umuntu ah, batase n'ubundi ushyira mu gace mm. none urumva rero ndibaza bigiye kuzoruhuka nuko ritwaye turushe musitanteri wacu turamukomera amashyi kuko ahari ntawe baza gufata mugabo abonye yafashe nk'urugendo mhm. bajya baca barasomba bashyira mu gasho urumva ntuza urumva ntibakumviriza n'ukumviriza ibyo rero bigakorwa n'andi eh? bikorwa n'andi none baba batwara kuva kuri muzitanteri havuye muri wenyine hmm. abandi bose urumva barinze bagutuma kukagenda mu cyane ah, atari hari mu gasho hmm. ugakoma indutu none iyi ntwaro twibuka iza yubahiriza umuntu bakamwumviriza afite ikosa mhm. bakamuhana batarinze kumufunga none ibintu ni bibi hmm. ibyo ni byo kuravugana n'ubu rero ndibaga tugiye kunywa amazi mm, ngira ngo babyumvise kumbure yarabakuriye inkoni ku gishyitsi yego yego ni ukuri murakoze cyane yego turamuke zarakagira haba yubahwe mubwire ijoro ryiza rya twese ubundi munywayi ku murongo aro amahoro cyane akazina kanyura aho muherereye yego ni ku isanganiro tuganira nande muvuge cyane mugereze mufate neza telefone kanyu dushure kumvikana ndabumva neza ndababwiye nti mufate neza telefone yanyu muhagarara hano dushobora kumvikana ndiko ndabumva je ndiko ndabumva allo allo telefone ndumva ko zitari ko ziratworohereza kumbure ibirere ntivyifashe neza mundi munyonyi ku murongo allo Ego, mwashobora kuduza ijwi twumvikane? yego ndabumva akazina kanyu naho muherereye remegiyo ibutaganzwa remegiyo ibutaganzwa hmm, aho iwanyu hayavugwa amaki umwavu namwe ntawe muronka baratwibagiye twongera ntibagitwibuka hmm, bimaze ikiringo kingana gute biramaze igihe kirekire kubera ata mwavu kweri tumva yawe yego baherutse duke nyine bazanye ikigufa mbere nyine dusuzugurwa ntibakwiwe hmm. abadufite turayaronka nibo benshi yego yego nuko reka kumurengera ngo bazobitunganye mugire ijoro ryiza sawa sawa Alo radio mwiriwe neza tuganira nande eh, eh, na Jean Pierre mu jean Pierre mu cy'ibitoki cya rugombo cya bujumbura bujumbura mm, yego aho iwanyu havugwa mu cy'ibitoki eh, cyane nyiramvuge mhm. ni ikiraro cya murago cyacitse ngaha mu rubiriro eh, eh, amakuru nimba mwakurikiye amakuru mm. impamvu cyacitse ko ni uko mm. umuntu yari karimba aho bazocimurira ahari guca amazi ariko wabyiza gusa barishyize ku ruhande kugira ngo ikiraro kigume gikomeye eh, ngira ngo barazi kumbura ingene bazobikora ariko eh, ku bikorwa byabo by'amahanga hama kuko twebwe ubwa mbere kigicika abamamoto n'abamakinga ko jesanzwe ngendesha imoto mm. baratureka twakoze akararo gaca ku ruhande rw'amatubandanya mhm. n'ubu rero ibyo nasaba ko baba batureka tugakora akararo tukaguma ducaga nyine cyahora gica Hmm. tugabanye duporoteja bijya biti ntibikorokere indani yego eh, biba byiza budubuye nka musantera akatureka gukora icyo cyo hejuru tuguma ducako hmm, nawe nyine ariko arabyumva ngira ngo yabyumvise kumbure eh, nimwamwegera muzobivugana ko hanyuma murabicokogwa kugira ngo ibintu bigende neza biba bigenze neza murakoze natwe turabashimiye ubwije ryiza twemere ko abanyamahanga bakikunda kudusubya ni ukwikaba ingingo y'ababo bayiwundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi hamukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igisabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'uburundi yarumuka makamira makuyano mwiriwe cyane mwiriwe neza kazi n'akanya umutwa umutumire na kumunywanyi mm. yego mm, nzi niyo nkuru juriyasi kumusenga butaganswa ruyigi juriyasi mu ruyigi yego twege igiti hanze ni ikibazo cy'amafi ku by'ukuri mm. turabona uwo mwaka ntizishobora kurima impeshyi kubera twabuze amafi cyane yego mm. kweri barabe ababikeke icyo badufasha ku by'ukuri ntitwicwe n'inzara kweri yego yego muba mukoze icyo kibazo mbere bagikurikirane cyane muri butaganzwa haraciye n'indwi nka zitatu atamafi turonka mm. ego kweri mwamukoze mugishikanya imbere bakagitukorera bavyumvise ayashitse mu ntara yaherera mu ntara nyene kubera abanyagihugu bari benshi kugira mm. ushikirwe uva mu yindi komine biragorana ego ufise ubutike nka butatu baguha agatike kamwe naho nyene ngaho bugize tombora mhm imora bakwiri butaganzwe natwe mukatwibuka mwamukoze mugira ijuru ryiza mwese murakoze Radio isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itandatu kiganiro na iwanyu bavuga make unyuranye ku murongo aro aro umunywanyi aro ndabumva ndabumva jamari muherereye marambya muri mutimbuzi marambya mutimbuzi yego ku ibarabara rya cumi na kane ibarabara rya cumi na kane eh, na komanda bamenyeshe mhm. twari twavuganye ku kibazo cy'amazi ikibazo cy'amazi mhm. jean marie ndumva ko telefone katabyoroheje yari atubwira ibijyanye n'ikibazo cy'amazi mu marambya nizere ko aza kugaruka kugira ngo ashobore kutubwira neza uko byifashe undi mwanya ku murongo hano amahoro cyane ntuganira n'andi Emmanuel mu kibitoki cya rugomba yego amakuru nagira ndabahe mutamenye n'amakuru ajyanye n'uko muri kino gihe turi mu burimyi bw'ipampa hano muri bitoke hari mm. ishyirahamwe kongere kose nibaza ko ryahombye aho ritakironka ya mapompo twahora dukoresha ubu mm. basigaye batubwira ngo twikore kwa ya mapompo dusanzwe dupompesha ibindi biterwa nk'amatomati n’amasho mm. kandi warimye nk'umurima munini biragoye ko wawupompa ngo umare zirya pompo mm-hmm. ariko amapompo bondere ko yahora itanga ari amapompo meza cyane ntituzire igituma ayo mapompo atakiboneka mm, ubu rero muca mwimenya mwibwire mubigira urimenya cyangwa bakazana ubwo bupompo ariko byoroha cyane yego eh. murakoze ngira ngo nabo nyine babyumvise yuko kumbure mufise ikibazo c'amapompo gupompa iyo mirima yanyu y'ipampa yego eh. barabe ko twosubira gupompa nka kera kuko niho n'umwimbu ucuboneka mm. murakoze Emmanuel mubwire icyo ryiza abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi nuko rero ku isaha zitatu hano duke dusoza kino kiganiro isaha zitatu zibura umunota umwe dushimire mwebwe mwese mwagize icyo mushikirije mwashoboye kuduha amakuru utamenye yacengaho iwanyu mwese turabashimiye abigoye bose baragira icyo batubwira ku bijyanye n'amakuru tutamenye yaciye mu ntara ku misozi aho muherereye ikiganiro nk'uko mwabyumvise yari ahiwanyu havugwa cyari kiremeshejwe na jean marie mayonga muhinga bw'ibyuma nako mfashwa na alphonse kubyimana akaba natumye dushobora kumvikana tukaganira atangorane naho bamwe mu dutelefone dusa naho tutabyoroheje ariko mwese turabashimiye nuko rero ibiganiro kuri radiyo isanganiro birabandanya dusube tubifurize mwese kugira ijoro ryiza mubandanye mutega amatwi radiyo isanganiro aho muherereye bamwe bakundana abaganwa abahinzi ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute yo kuburyo aguma kubona yuko umenga uri umucafu eh? Eh, bishobotse amaradiyo yodufasha